sombra, el de los palos. Soy prepotente, Comete terror y no lo doy mente, y dato perfecto. Di chazo para dañar el ambiente, prepotente. Hace rato para hacerlo 20, buscando con quien chocar para cometer un accidente. Prepotente, ando con el transparente, prepotente. Ando con el transparente, prepotente. Ando con el transparente, no me gusta el que me mate Dios primero antes de yo un santero. No, esa fama no la quiero, pero mil veces plantarme arriba un kilo entero. Te la dejo pasar, algún día me la cobre yo, un mariguayo rico y tú un tigre pobre. Mejor evito aunque valor me sobre. Tú tengo era di que el que la corre te, Prepotente, te picamos delante de la gente, damos saco de chumbimba, no le paramos al teniente, que tú que tú las pones, donde, donde, no hay gente, tengo la corriente que te tiene el fundo de la mente. Compa, no le pares, la calle somos animales, no haga bulto, no le sale, los cueros compran pedales, el brujo con el bumpy y el piquete sobresale, mujer ya tengo pares, no te doy si no te sale. prepotente, hijo de tu maldita madre. Prepotente, prepotente, Tienen que adaptarse, rapa su manga y ahí se la melodía. Arriba, música para chipeo.